50 languages. 42 42 42การเที่ยวเมือง vaatamisväärsustega tutvumine vaatamisväärsustega tutvumine ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ kas turg on pühapäeviti avatud , kas turg on pühapäeviti avatud ? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ kas mess on esmaspäeviti avatud , kas mess on esmaspäeviti avatud ? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ kas näitus on teisipäeviti avatud , kas näitus on teisipäeviti avatud ? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ Kas loomaaed on kolmapäeviti avatud? Kas loomaaed on kolmapäeviti avatud? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ Kas muuseum on neljapäeviti avatud? Kas muuseum on neljapäeviti avatud? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ kas galerii on reedeti avatud? kas galerii on reedeti avatud? สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ kas tohib pildistada? kas tohib pildistada? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ kas sissepääs on tasuline? kas sissepääs on tasuline? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ kui palju maksab sissepääs , kui palju maksab sissepääs ? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะ kas gruppidele on soodustus , kas gruppidele on soodustus ? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ kas lastele on soodustus , kas lastele on soodustus ? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ kas üliõpilastele on soodustus , kas üliõpilastele on soodustus ? นั่นตึกอะไรคะ mis hoone see on , mis hoone see on ? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ kui vana on see hoone , kui vana on see hoone ? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ kes ehitas selle hoone , kes ehitas selle hoone ? ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม ma olen huvitatud arhitektuurist , ma olen huvitatud arhitektuurist . ดิฉันสนใจในศิลปกรรม ma olen huvitatud kunstist , ma olen huvitatud kunstist . ดิฉันสนใจในจิตกรรม Ma olen huvitatud maalidest. Ma olen huvitatud maalidest.